Que si mantengo regas, siempre. Y repiñata hasta el 40 de diciembre sin la pistola. Mi amor, hoy usted no va a dormir sola. Las ganas de vagina me controlan. Ya bote el mozo y eso quiere decir que soy estrenoso desde el fierro hasta la gorra. Acá todo llega en paquete, de la droga hasta la mela. El carro tiene dos boquetes, chimbas al garete, a chimbo le doy una pela. Yo no me pongo faque, manito, mira esta suela. Bendición, madrecita, voy pa' la calle, hoy la hago bonita. Soy una loca donde falle, me amanezco en Ibiza. Si la pollita se me raye, salgo de rito el taco pa' que el año viejo estalle. Moteleando con tu mujer, dándole soplay chimbonito todo el rato, estrenando una operadita y unos pisos de ocho tacos. Pura piraña, promas, aquí no hay patos. Y fritamos una bomba pa el estrés del 24. Una puta mano, no, yo quiero dos. Un bolsón para las niñas, se los trajo el niño Dios. La menuda es pa' tirar los dedos fos. Cuando nací, la primera pinta del cucho fue. Que si mantengo regas siempre Y repiñatas al 40 de diciembre Regalito para una y otro para otra doliente Diga que va para la novena, esa no miente Que si mantengo regas siempre. Y repiñatas el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va para la novena, esa no miente. Hoy, me emborracho, bicho y peleo. Por Dios que me lo pico si esta noche no culeo. esto de aguinaldo, una yeseta o tapeo. Que se pique a locos anti le congelamos el trineo. Que hayan regalos pa' todo el mundo, pa' toda la cuadra. El que no parche que se abra si hay problema pa' te cabra. A la chimba de aguinaldo la sopero, no quiero tabla. Escucho que joda por la bulla, no copie perro que muerde la y también la prendo a chimbo. Cierren la cuadra, la marranada Este viernes a domingo. Estoy buscando la cría, descuídese y la pringo. Hice una rifa para ver cuál me picho. En usted, mi amor, bingo. Yo no olvido al año, porque me ha dejado chimba muy buena. Que si me veo regas, siempre. Y hasta el 40 de diciembre, regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va para la novena, esa no miente. ¿Cómo es que usted no conoce, hermano, lo que es el estilo? Poseo los tis de conquista. ok Todo está melo, todo está fino. La combi Versace, los pisos Valentino. La cara me la tapo como lo hace el chino. Y sus chimas me dicen que me he visto divino. Mercho pa' todos los míos porque estamos en diciembre. Cierro la cuadra y celebro con aguardiente. La calle está que quema, el barrio está caliente. Pero no se candela. La cosa está chimba, la vuelta está mela. Botamos las llaves, pero no dimos pena. Rela, espuma, hierba, gripa. Usted sabe, mami, todo lo que necesita. En la plaza, venga, se le invita. Pero en la noche me sueltas esa cosita. Ando recién cobrete, me merqué los Jordan en Farfetch. le puse caletas pa'l Master en el Nike Tech. En el video del cascado voy a sacarme una Mercy. Mira qué culerío, no voy a coger stretch. Surtiendo y surtiendo parezco los de cachaco. No me ni se cuente los atracos. Yo soy echado pa'lante, un caregato berraco. Y si de pronto me pillan es porque me vi muy flaco. De niño Dios he pedido Unas Springfield chelón y una fila de putas en el cuerpo de Chenlon. Calimeña pa' peinar hasta las de Canecalón y un super taco en el bolsillo pa' que parezca Que si mantengo regas siempre y repiñata hasta el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va para la novena la piñata, la puta, soy de fiesta el año entero. No repito ni una combi, todos los días estrés. Si dañaron el sancocho, le metemos los pecheros. Les sigando en la pieza mientras que suena al ben, ben, ben. Las putas ya están pagas, el que no piche es marica. La llevo pa' motivos, allá la cojo cortica. No importa que tenga novio, mami, eso qué significa. El 24 conmigo, el 31 con la amiga. Dando pólvora con bala, el draco retumba los carros. del niño y me puso dos putas debajo del árbol. Que si mantengo regas siempre. Y repiñata hasta el 40 de diciembre. Regalito para una y otro para otra doliente. Diga que va para la novena, ya no miente. Oh, mercy on these niggas.